Allah Subhanahu taalanın insanlar üçün olan nemətləri çoxdur. Saysız hesabsızdır. Gecə gündüz saysan, sayıb bitirəməzsən. İstəsən ki, ona şükür eləyəsən, haqqınca şükür eləyib qutaranmazsan. Bu qədər Allah taalanın nemətləri var. Və xüsusən də düşünsən ki, biz nə qədər ona qarşı asiyik, nə qədər nankoruq. Amma o ilə bərabər Allah subhanət hala bizdən bu neymətlərini əsirgəmir. özün o neymətlərdən və yaxud da şükürdən özün hansı yerdə olduğu hiss edərsən. Və Allah talanın bizə verdiyi neymətlər içində ən böyüyü də və ən əsası da və ən çox qorunmağa ehtiyacı olanı da o hidayət neymətidir o İslam nemətidir. Ona görə birinci özümə və hər bir kəsə Allahdan təqvalı olmağı qoruyuram, e, nəsihət edirəm. Təqvanı qorumağı nəsihət edirəm, hidayəti qorumağı nəsihət edirəm. Bu elə bir nemətdir ki, bunun misli bərabəri yoxdur. Bu elə bir nemətdir ki, insanın həm bu dünyasını, həm də axirətini zəmanət verir. Bu elə bir nemət ki, Allah subhanətlə hər kəsi bu nemətlə şərəfləndirməyib. Ruziyə baxsan, hər kəsdə az ya çox miqdarda var. Dövlada baxsan, yenə həmçinin əksəriyyətin bundan bir payı var. Və cürbəcür Allah talan nemətlərini saysan, hər kəs ondan bir nəsib bir pay götürür. Amma İslam nemətinə baxsan, əksəriyyətdə Bu yoxdur. Və olan insanlarda da lazımınca yoxdur. Aydın olur, İslam nimətini baxsan, əksəriyyətdə yoxdur. Və kimdə ki, o nemət var, onlara baxsan, əksəriyyətində lazımınca yoxdur o nemət. Yəni, sən bu nemətlə İslam neməti Onun içində də bu tövhid, bu sələflik neyməti sən Allah subhanətənin seçdiyi bəndələrdən birisən. Allah talanın ucaqdığı bəndələrdən birisən, nə qədər ki, bu neyməti qoruyub saxlasan, nə qədər ki, onu kamilləşdirsən, onu artırsan, nə qədər ki, onun qədrini bilsən. Və insan adətən belədir ki, gözü ilə gördüyü, tanıdığı neymətin qədrini biləndir. Və yaxud da insanların xasiyyətindəndir ki, neymət əlindən çıxandan sonra bir çoxları dərk edir o neymətin qədrini. Amma bu günlərim sən çalış ki, hidayət neymətini tanıya biləsən. Biləsən ki, o sənin əlində olan bir neymətdir, şükrə layiq olan bir neymətdir ki, onun qədrini bilə biləsən. Çünki onu tanımasan, necə qədrini biləcəksən ki? Gərək tanıyasan, onun neymət olduğunu biləsən və əksəriyyətdə olmayan bir neymət olduğunu biləsən. və həmçinin İslam neməti içindədir ki, ən gözəli, ən üstünü, ən ucası tövhid nemətidir. Çünki kim əgər tövhidi təhqiq eləyərsə, kim tövhid, Allah talan tövhid haqqını verərsə, onun artıq cənnətə zəmanəti var. Olsun ki, insan əməllərdə nə qədər naqislikləri olsun, Biraz az, biraz çox olsun biri digərindən. Lakin tövhid əgər təhqiq olunarsa, yəni tövhid həqiqi şəkildə, lazım şəkildə varsa, mütləq cənnət zəmanət olur o insana. <coughs> Məşhur hədisdə bilirsiniz, Peyğəmbər soruşur, Muaz radiyallahu deyir ki, bilirsənmi, insanların Allah Və Allahın insanlar üzərində olan haqqı nədir? Cavabını deyir ki, Allah və Rasul yaxşı bilir. Deyir ki, Peyyəməsəm cavab olaraq, insanların, Allahın insanlar üzərində olan haqqı ona ibadət edib, ona heç nəyi şərik qoşmamaqlarıdır. Və insanların da Allah üzərində olan haqqı və heç kəs Allaha haqq qoya bilməz. Lakin bu haqqı Allah özü özünə vacib götürüb. Allah öz rəhmi ilə, ədaləti ilə özünə vacib götürüb, özünə haqq buyurub ki, əgər insanlar ona şərik qoşmasalar, cənnəti daxil etsin və əzab verməsin. Ona görə biz etiqat edirik ki, hər bir tövhid əhli gec ya tez cənnət əhli olacaqlar hər bir tövhid təhqiq edən insan gec ya tez cənnət əhli olmalıdır. Hətta zərrə qədər iman daşıyan. Əgər o həqiqi imandırsa. Zərrə qədər iman daşıyan insan gec ya tez. Amma məsələ var. Kimsə rahatlanmasın ki, mən Allaha iman gətirdim dedim, Rəsulunu tanıyıram, kitabını tanıyıram, rahatçılıqdır. Artıq yəni əməllər etməsəm və yaxud da əməllərin sayı az olsa da yəni cənnət var artıq, tövhid əhliyəm. Belə deyil. Bu neymət qorunmayanda əldən çıxır. Bu neymət qorunmayanda əldən çıxır. Necə ki, bir ağacı suvarmasan, elləməsən və s. quruyasıdır. Ya bir stəkan suyu üzə aşağı tutsan, hamısı sonuncu damcısına qədər tökəsidir. İman da belə. Qorumasan, əldən gedir. Çünki biz etiqat edirik ki, iman artır və azalır. Artır itayətlərlə azalır, asiliklərlə. Kim əgər arxayın olsa ki, mən iman gətirmişəm, artıq imanıma görə tövhid əhli cənnət əhlindən olacaq və günlərin bir günü mən də cənnətə girməliyəm gec ya tez, nə bilirsən? Cəmanət kartımı veriblər sənə? Nə bilirsən ki? Nə bilirsən ki, o imanı qoruya bilərsən? Əksinə, insanın özü-özündən razı olmağı da onun əməllərini batil eləyir. Kimə qarşı? Allaha mı qarşı öz imanından fəxr edirsən? Nə etmirsən ki, Allahın sənə verdiyi bu qədər neymətlər qarşısında? Gərək onu qoruyasan. Əgər qorumasan, <coughs> səhlənkar yanaşsan, bu neymətə qarşı bil ki, Allah Rasulü ona Allahın sallallahu aleyhi olsun buyurur ki, Ayə Qursa. İnsan günah əməllər etdikcə, asiliklər etdikcə qəlbinə qara ləkə düşür. Və bu qara ləkələr artır, artır, insan asiliklərdə davamlı olduqca, ta ki qəlbi qapqar oluncaya qədər. Elə bilmək ki, asiliklərdə dini qorumaq olur. Elə bilmək ki, iman gətirdim, hidayət olundum, şəhadət kəlməsini deyirəm, artıq cənnət qarşısına paylanıb. Sən cənnət əhlisindən belə deyil. İmanı qorumaq, bəsləmək lazımdır. Artırmaq lazımdır. Heç olmasa azalmamaq, az, azalmaqdan qorumaq lazımdır. Nə ilə? Salih əməllərlə. İmanı artıran səvələrdən yapışmaqla. Əgər sən bu yolu tutmasan, Allahın əmrinə müxalif olarsan, Alta buyurur ki, Yə eyyuhəllədinə əmətəqullahə həqqa tuqati və lə təmutunna illə və entum muslimun. Ey iman gətirənlər, Allahdan lazımınca qorxun. Lazımınca qorxmaq, lazımınca təqva nə deməkdir? Lazımınca qorxmaq, lazımınca təqva nə deməkdir? Rəbbin səni yaradıb və səndən daha yaxşı tanıyır sənin özünü. Bilir ki, sən asiliklərə meyil edənsən, bilir ki, sən əgər nəfsi başlı başını buraxsan, imanı, imanın qalmayacaq, qorunmayacaq. Buyurur ki, Allah, innə nəfsə əmməratun bis su. Həqiqətən insanın nəfsi insanlara pis şeylərə əmr edər. Əgər sən qorumasan, sən nəfsi başlı başına buraxsan, nəfsin də pis şeylərə əmr edir. Və nəfsini yönəldən şeytan var, iblis var ordusu ilə bərabər sən qorumasan, sən ona sahib olmasan, o ona sahib olacaq. Sən öz nəfsinə sahib olmasan, iblis sən nəfsinə sahib olacaq. Və o yönəldəcək istədiyi tərəfə. Ona görə bu əzəmətli neyməti, bu hidayət neymətini, xüsusən də bu tövhid neymətini, bu sələfli neymətin qədrini bilmək lazımdır. Bilməlisən ki, iman nədir? Nə ilə artır, nə ilə azalır. Bir şeydir ki, qorumaq üçün onun nemət olduğunu bilmək lazımdır. Tanımaq lazım ki, o nədir? O hidayət yolu nədir? <coughs> Peyğəmbər səmdən Cibril əleyhissalam soruşanda məşhur Cibril hədisində bilirsiniz, iman nədir? Dedi ki, ən tu'minə billahi və mələikətihi və kutubihi və rusulihi və yevmil axir Və ən tu'minə bil qədəri xeyri və şərri. İman Allaha, onun mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, axirət gününə və həmçinin qəza qədərin xeyrini və şərini Allahdan olmasına iman gətirməkdir. Sən o imanı tanı. Bil. Bilməsən qoruya bilməyəcəksən. Allaha iman nə deməkdir? Allaha iman Allahın əmirlərinə itayət Allahın qadağanlarına çəkinməklədir. Allaha iman imanı şərtləri ilə haqqınca yerinə yetirməkləndir. İmanı qəlblə, etiqad edib, dillə deyib, əməllərdə göstərməkləndir. Allaha iman şəhadət kəlməsinin mənasını yerinə yetirməkləndir. Yəni, elmlə, sevməklə, qəbulla, inkar etmədən, əməllərdə göstərməklə və s. digər şərtləri iləndir. Allaha iman, <coughs> Peyğəmbər sənin Peyğəmbərinə iman gətirməklə deyil. <coughs> Və digər imanın şərtlərinə də. Əgər bunlardan hər hansı bir naqis olarsa, iman, iman sayılmaz. Və bu elə bir nimət ki, Allah subhanət Allah bu kəlmə ilə, yəni bu şəhadətlə insanlara əbədi xoşbəxtçilik verir və onun lazım etdiyi şeyləri, tələb etdiyi şeyləri etməklə və onun əksi, onu inkar edənlər isə, yəni bu kəlmənin, şəhadət kəlməsi inkar edənlər isə əbədi cəhənnəmlə, Allah qorusun, əbədi cəhənnəmlə yanacağı insanlar və daşlar olan əbədi cəhənnəmlə müjdəliyir. Əgər insan cəhənnəmin nə olduğunu dərk eləsəydi, lazımınca dərk eləsəydi, heç vaxtı çevirib dünyaya baxmazdı. Peyyəməsən buyurur ki, əgər mənim bildiklərimi bilsəydiniz, çox ağlayıb az gülərdiniz insanın nəinki gülməyə, nəinki boş vaxt keçirməyə, heç dünyanın heç bir işinə vaxtı olmazdı, əgər haqqınca başa düşsəydi. Və insan cənnətin nə olduğunu lazımcı dərk eləsə, yenə həmçinin insan ömrünü, gününü sərf eləyər ki, onu qazansın. Bir yanar oddur və əbədi olaraq, təbii ki, kafirlər üçün Biri əbədi nemətlərdir. Əbədi nemətlər sonsuz, tükənməz. Hansı ki, haqqında Peyyəməsən buyurur ki, nə bir göz görüb, nə bir qulaq eşidib, nə də bir insanın xatirinə belə gələ bilir. Yəni, düşünüb haqqında düşünə bilməzsən ki, o nədir, necə, nə qədər gözəllikdədir. Necə Həzrə Peyyəməsən buyurur ki, cənnətin bircə qarış yeri dünya və içində olanlar hər bir şeydən daha xeyirlidir. Bircə qarış yeri. və hamısına nail olmaq yalnız Allahın rəhməti sayəsindədir. Yalnız iman gətirib, və təbii ki, Allahın rəhməti qazanılır iman və salih əməllərlə. Və hər kəs əməllərinin dərəcəsinə görə qiymətləndirəsidir. Və bu günlərin, bu neymətin əldən çıxmasını insan gərək qorusun ki, əlindən çıxmasın və əldən çıxma səbəbləri çoxdur. Hərçəng ki, o imanı qorumaq istəyənlər əksəriyyəti onun əldən çıxar, çıxma səbəblərini və yaxud qoruma səbəblərini bilmirlər. Peyyəmbər səhəm hədisdə buyurur ki, ümmətim 73 firqəyə bölünəcək. Hədisin əvvəli var, bilirsiniz yəqin. Yahudlər 71, xristiyanlar 72 və ümmətim 73 firqəyə bölünəcək. Sonra nə deyir hədisdə? Onların hamısı cəhənnəm əhlidir, yalnız birindən başqa. Soruşdular səhabələr, ya Rasulullah, biri kimdir? Təbii ki, ondan olmaq üçün nə cavab verdi Allah Rasulun, Allahın salavat salam olsun? Kim bilir hədsin davamını? mən olan. Bir rəvayətdə cəmaat, digər rəvayətdə mənim və mən və səhabələrimin. Mən və səhabələrimin bu gün olduğumuz halın arxınca gedənlər. Yəni bircə nicat yolu var. Bircə nicat yolu var. Fikir verin, firqələrin sayına 73 yerə parçalanacaq. və hər 72 də yerdə qalan özlüyündə neçə-neçə tayfalara, təriqətlərə bölünürlər. Başqa hədisdə gəlir ki, hər bir yolun başında da şeytan durub o yolu gözəlləşdirir. və hər biri də İslamı haqqı iddia eləyir. və hər biri də özün doğru olduğunu söylüyor. Və hər biri də dəlillərini Qurandan və sünnədən gətirdiyini iddia edir. Və sənin üzərində düşür ki, sən haqqı tapasan. Amma necə, nə cür, hansı cür? Nə eləməliyik ki, biz haqqı tapaq? Nə eləməliyik ki, ondan möhkəm yapışa bilək? Yəni, Quran sünnə kifayətdir bizim üçün. Sahabələr tanıdır. Və e, Allah Subhanahu Qurana buyurur ki, necə? Nəsə bir cavab gəldi. Səhabə fəhmi, səhabə anlayışı önəmlidir. Mütləq səhabələrin anlayışı ilə Quran sünnə tutulmalıdır. Çünki əgər səhabə anlayışı sözünü kənara qoysaq, hər kəs Quran sünnə deyir. Hətta bəlkə İslamda payı olmayan, özü İslamda iddia edənlər Quran sünnə deyirlər. Deyirlər ki, Quran mən də Quran ayəsi gətirirəm. Hədis, mən də Peyğəmbər sallallahu hədisini gətirirəm. Lakin onların anlayışı başqadır. Onların başa düşməsi fərqlidir. Batini mənalarda, filanda, filanda. Hə, əgər istəyirsənsə ki, o hidayəti qoruyasan, sən gəlir o dediyimiz o bir yoldan tutasan. O tək yol. Peyğəmbər sən bir düz xətt çəkdi. Və sonra ətrafına çoxlu xəttlər çəkdi. Və dedi ki, Bu bir, Allahın sırat-ı müstəqim doğru yolu, ətrafında olanlar isə hər birinin başına şeytan durub, gözəlləşdirdiyi şeytanın yollarıdır. Deməli, hələ söhbət gedir özlərini İslama mənsub eləyənlərdən. Özlərini insan, İslama mənsub eləyənlər özləri parça-parça, firqə-firqədirlər. Yaxşı, bu düz yolda adam var yoxsa yoxdur? O bir, sırat-ı müstəqimdə bugünkü gün adam var yoxsa yoxdur? Biz onu necə axtaraq tapaq? Kimin arxasında gedək? Hardan öyrənək? Var kimsə o yolda? <coughs> Alimlərimiz. Buyurur ki, hədisdə Peyğəmbər sallam: "La yazalu ta'ifetun min ummati zahirin al-haq." Ümmətimdən haqq üzərində, ümmətimdən haqq üzərində sabit olan bir tayfa əsik olmaz. Diqqət edin hədisə. Ümmətimdən Ümmət böyük kəlmədir. Haqq üzərində sabit olan tayfa. Yəni, az bir toplum heç vaxt əski olmaz. Deməli, haqq həmişə var, İslam dini gələndən ta qiyamət gününə qədər. ta günəş öz batdığı yerdən doğana qədər haqq üzərində olan tayfa həmişə qalıb qalasıdır. Elə bilmir ki, tam yox şəkildədir. Yox, bidətlər çoxdur, haramlar çoxdur, başqa başqa yollara düşənlər çoxdur, lakin haqq həmişə var və həmişə qorunur. Və Allah subhanətə bu dini qorumağı özünə vəd verib, özünə öhdəlik götürüb. Bu din qorunur, İslam dini qorunur. Olduğu kimi tam şəkildə. Lakin kim ona onu öyrənir, onu tətbiq edir, ona əməl edir, Ve kim ondan uzaqdır. Ona görə o haqqı axtarıb tapmaq lazımdır. Necə Alfa Quranda buyurur ki, kim əgər ona haqq bəlli olduqdan sonra fikirin, əgər haqq bəlli olmayınca biz insanları qınamırıq. Və bu, bu mənalı ayələr Quranda çoxdur. Və həmçə hədislər ki, haqq çatmayan insan Yəni cahilliyi olan insan üzürlüdür. Təvil edən üzürlüdür. Təqlid edən üzürlüdür. Bunlar çıxdıq. Lakin kim haqq çatdıqdan sonra möminlərin yolundan başqa bir yol seçərsə, möminlər kimlərdir? Təbii ki, ilk möminlər səhabələrdir. İlk möminlər, möminlər deyəndə təbii ki, möminlər çoxdur sələf ümməti böyükdür. Lakin onların ən öndəri, ən birincisi, ya xüsusən ayə haqlarında barədə nazil olmuş səhabələrdir. Kim əgər ona haqq bəlli olduqdan sonra başqa bir yol seçərsə möminlərin yoluna, Allah ibn Vallihu mə təvəllə, onu elə döndüyü yola döndərərik və sonra cəhənnəmə vasil edərik, orada pis yerdir. Ona görə, qardaşlar, haqq bəllidir, haqq var, o Quran və sünnə səhabə fəhmidir. Və ayət <coughs> Ondan yerdə qalan batildir. İstər əqidə məsələlər olsun, istər fikri məsələlər olsun. Və xüsusən də tövhid, əqidə məsələlərində bu neymətin qorunmaq yolu ancaq bu cürdür. Bundan başqasından geçsən, bundan başqa şübhələrə düşsən, başqa yol, yol seçsən, bil ki, o 73-cü, yəni müjdələnmiş firqədən olmazsan. <coughs> Və o firqənin sifətləri var. O tayfanın sifətləri var. Necə ki, hətta bidət əhli özləri sələfliyi bununla sifətləndirirlər, deyər, ola belədilər. Quran, sünnə, səhabə anlayışı. Quran, sünnə, səhabə anlayışı, səhabə fəhmi. Çünki ola bilməz ki, kimsə sonradan gəlsin, səhabələr kimi daha düzgün, doğru Peyyəməsən başa düşsün. Mümkün deyil. Və dində ona görə parçalanmalar baş verdi ki, xüsusən əqidə mövzularında insanlar öz fəhimlərini, öz ağıllarını ortaya tut atdılar. Dini dəllər bilməməzlikdən və yaxud da bildikdən sonra özlərinin sərfiyyatına uyğun olaraq başqa mənayı yozdular. Baxın, ilk meydana çıxan firqələr hansılardır? Bir də və hər ikisinin banisi <clears throat> Yahudidir. Məqsəd nədir? Öz sərfiyyatını axtarmaq, müsəlmanları parçalamaq, dağıtmaq. Çünki qol qüvvəsindən qalib gəlmək mümkün olmayanda insanların arasına parçalam parçalamaqla, arasına firqəçilik salmaqla, <clears throat> təfriqəçilik salmaqla onlara qalib gəlmək mümkündür. Çünki bizə əmr olunur ki, bərabər olun və qüvvətli olun. <coughs> bərabər olun və qüvvətli olun. Parça-parça olanlarda qüvvət olmur. Ona görə də bugünkü gün İslam və müsəlmanlar bu haldadırlar. Ona görə bu zəifçilik var ki, müsəlmanların içində müsəlmanlar tövhidə qayıtmırlar. Müsəlmanlar dini səhabələrin anladığı kimi anlayıb başa düşmürlər. Əksinə, hər kəs öz ağlını daha ötkəm sayır. Hətta sələfiyyəm deyənlərin, əhlüsünə cəmə deyənlərin içində nə qədər rast gəlirsən ki, boyuna düşən vəzifələr kənarda qalıb. Allah Taalanın ona buyurduqları kənarda qalıb özünə aid olmayan məsələləri araşdırmaqla məşğuldur. Və insan görürsən ki, bir ildir, beş ildir, on ildir bir məsələdən kənara çıxa bilmir. Bəlkə belə deyil. Neçə illərdir bir məsələdən kənara çıxa bilmir. Şeytan ona etdiyini elə gözəlləşdirib ki, elə bir ki, İslamın tətbiqatı ilə məşğuldur. Amma sələfin yolu belə deyil. Sələfin yolu belə deyil. Gərək biləsən ki, kimsən, nəçisən, hardan gəlmisən, hara gedirsən və getdiyin yol hansı yolla getməlisən. Bilirik, gəlməyimiz Allah subhanətə bizi ibadət üçün yaradıb. Zəriyyət 56. Gecə gedəcəyimiz yer ölüm və sonunda Allah qarşıda durmaq üçün, haqq hesab üçündür. Sonuc ya cənnət, ya cəhənnəm Allah qorusun. Qalır ki, ora getmək üçün, yaxşısı üçün hansı yol seçməliyik? Bax, dediyimiz kimi, Quran, sünnə, səhabə fəhmi. Quran, sünnə, yəni Peyyəməsəmin səhih hədisləri və səhabə fəhmi, səhabə anlayışı, onları dini başa düşdüyü kimi başa düşmək. Əgər bununla getsən, ixtilaflardan uzaq olarsan. Bununla getsən, qəlbin salamat olar. Bununla getsən, qəlbində kin, nifrət, hamısı çıxıb gedər. Bununla getsən, qardaşlarla bərabər bir olarsan, cəmaat olarsan. Əgər bununla getsən, cənnətə gedən ən rahat yoldan yapışmış olarsan. Ayıqmısan. Və bundan qeyirləri, bundan kənarda qalan hər bir şey parçalanmadır, ixtilafdır. Altı Quranda əmr edir ki, Əlimin surasında وَاعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın dininden möhkem yapışın. Parçalanmayın. Allah'ın dininden möhkem yapışın. Parçalanmayın. Kim eğer Allah'ın dininden möhkem yapışmasa, yani bu dediğimiz yolla, kim eğer sünneden azı dişlerden tutmasa, bilsin ki nicat yolundan uzaktadır. Araldadır. Ve gelebe yoktu o yolda. O yolda gelebe yoktu, O yolda nicat yoktu çünkü. Allah Teala başqa bir ayda buyurur ki: "İn tansurullah yansurkum." Əgər siz Allaha kömək etsəniz, yəni yəni Allah kömək nədir? Allahın dinini yaşamaq. Allahın dinini lazımdır tutmaq. Əgər siz Allahın dinini lazımdır yaşasanız, Allah sizə kömək edər. Yəni əgər Allahın dininə lazımdır yapışmasanız nə olar? Allahın köməyi gəlməz. Allahın köməyi olmayan yerdə nə qələbə var, nə nicət var nə uğur var, hətta say nə qədər olur olsun. Say nə qədər istəyir olsun, fərqi yoxdur. Ona görə sünnədən yapışmaq həmişə insana qələbə gətirir. Sünnədən yayınmaq həmişə insanı rəzilliyə aparır. Baxın misallara, tarixdə olan, istər səhabələrin dönəmində olsun, Allah onların hamısından razı olsun, Amin. istər ondan sonra, Haçan sünnədən sıxı yapışılıb, həmişə qələbə gəlib. Məsələn, Hüdeybiyyə sülhündə. Müsəlmanlar əzimli idilər döyüş üçün. Müşriklərlə döyüşməyə əzimli olduğu halda, hətta Ömər radiyallahu anhu gəldi Abakra'dan soruşdu, ya Abakr, biz haqq deyilik. Dedi, hə. Və ya müşriklər batil deyil, de hə. Bəs niyə onlarla döyüşmürük? De, Allah Rasul belə əmr deməli, bu haqdır. Bəs eləmədi cavab ona. Getdi Peyğəmbər səmdən soruşdu təkrar. Eyni sualı. Lakin eyni cavabı alınca sakitləşdi və qəbul etdi. Müşriklərin batil olmağına heç kəsin şək şübhəsi yoxdur. Səhabələrin Allah Rasulunun ətrafında olduqları zaman xüsusən haqq olmaqlarına da heç kəsin şək şübhəsi yoxdur. Lakin əzimli idilər döyüş üçün, Məkkənin fəthi üçün. Lakin Allah Rasulü nə idi? Yenə idi? Allahın salavat səhəm olsun. Sülh müqaviləsi bağladı. Əgər sülh müqaviləsinin şərtlərinə diqqət edəsəz, döyüş üçün getmiş bir ordu üçün dəhşətə gələrsiniz. Yazılmışdı Bismillahirrahmanirrahim Rəhman Rahim sözü sildirildi yazılmışdı. Muhammed Rasulullah dedi ki, əgər sənə rəsul olduğu qəbul etsək də bu aramızda nə ixtilaf qalardı ki, Rəsulullah sözü sildirildi. Sülhün şərtlərində var idi ki, müsəlmanların müşriklərdən tutduğu əsirlər geri qaytarılacaq. Onların tutduğu yox. Və s. ağır şərtlər var idi müsəlmanlar üçün. Amma o ilə bərabər sahabələ nə etdi? Təslimiyyət göstərdilər. Allah Rəsulunun ona Allahın salavat salamı olsun əmri qarşısında. Və Allah subhanətlə nə etdi əvəzinə? Bu təslimiyyətin əvəzinə altına nə verdi? İnnə fətəhnə ləkə fəthən mubinə. Biz sənə açıq, aydın bir fəth verdik, Məkkən fəthini. Açıq, aydın. Allah subhanə əvəzinə Məkkənin fəthini verdi. Necə? Döyüşsüz, qansız, müqavimətsiz, nəinki bunlar, əksinə çox-çox insanlarda hidayəti eyni vaxtda. Çox-çox insanların hidayəti həmin az bir zaman çərçivəsində. İtayət nə ilə əvəz olundu? Xeyir bərəkətlə. İtayətin ardınca xeyir bərəkət gəldi. Və həmçinin Bədir döyüşündə səhabələr döyüş üçün getməmişdilər. Əksinə fikir verin. Məkkənin fəthinə döyüş üçün getmişdilər. Daha doğrusu Hüdeybiyyə sözündə Bədir döyüşündə döyüş üçün getməmişdilər. Getmişlər sadəcə Məkkədə qoyduqları var dövləti müşriklər aparmış satmağa, həmin satılıb qatarda var dövləti geri götürmək üçün. Döyüş məqsədinə getməmişdilər. Lakin məqam gəldi ki, artıq döyüş məqamıdır. Və Peyyambər səsəm döyüş əmri verdi. Səhabələrin sayı müşriklərin sayından üç dəfə az idi. Və onların silah sürsət qüvvəti də e, müşriklərdən zəif idi. Onların hamısına baxmayaraq, səhabələr itaətkarlıq göstərdilər. Allah-u əvəzinə verdi? qələbə. Həm də izzətli bir qələbə. Müsəlmanların ilk qələbəsi. Belədir. İtayət həmişə qələbəni gətirir. Asilik əksinə. Ona görə kömək kim olur? Alta buyurdu, Allahın dinindən lazımız yapışanlara o insanlara kömək gəlir. Əksinə misallar çəkə bilərik. Üstündən cəmi bircə il keçmişdi Bədir döyüşündən. Hicrətin 3-cü ilində Bədirin əvəzini çıxmaq üçün müşriklər yenidən mədnəyə hücum çəkdilər. Hansı döyüşdü o? Uhud döyüşü. Və Uhud döyüşündə bilirsiniz, səhabələrin cəsurluğunu, onların orada göstərdikləri cömərtlikdən xəbərləriniz var. Lakin bunların hamısına yanaşı Peyğəmbər s.ə.v-in bircə əmrinə müxalifətli olmuşdu. Bircə əmrinə. Əmr eləmişdi ki, 50 nəfər ox atana Rumat dağından aşağı düşməsinlər. Gözləsinlər ta ki Peyğəmbərin əmri gəlincəyə qədər. Əslində oradan düşən səhabələr də pis niyyətlə düşməmişdilər. Düşmüşdilər ki, artıq qələbə var, qənimət yığmağa, digərlər də kömək eləmək üçün. Onsuz ki, qəniməti hər kəs özünə götürmür ki. Kim necə istəyir, nə qədər istəyir götürmür ki. Qənimət toplanılır, sonra imamın rəhbərliyi paylanılır. Sadəcə düşmüşlər kömək eləmək üçün, gözəl niyyətlə. Lakin Peyğəmbər sələmə əmrinə müxalif olaraq əmr etmiş nəyi? Düşməməyi. Nəticə nə oldu? Uhud döyüşünün nəticəsi bəllidir. 70 səhabənin şəhid olmasına əmr 70 səhabənin. Hansı müşriklər qaçırdılar? Müşriklər məğlub olduqlarını zənn, zənn edib qaçmaq istəyirdilər. Lakin fürsətdən yararlandılar, istifadə edilər və o fürsət də Peyğəmbər sənə əmrinə müxalifliyi idi. Deməli, sünnənin tətbiqatında bərəkət var, sünnənin tətbiqatında qələbə var, sünnənin tətbiqatında həmişə ucalıq var və əksinə kim əgər Quran sünnədən, səhabə fəhmindən uzaq düşərsə, mütləq orada aşağılıq, rəzillik var. Və həmçin başqa misal. Hüneyn döyüşü. Allah subhanə bunu zikr edir. Quran-ı kərimdə qiyamət günə qədər oxunacaq kitabda o zaman ki artıq səhabələrin sayı çox idi. Əgər normal ağılla baxsaq çoxluq qalib gəlməli idi. Lakin o zaman ki, qəlblərində bir şey oldu, çoxluqlarına öyünmək. Yəni, sünnəyə bircə müxalifət oldu. Və bilirsiniz Hüneyn döyüşünün başlanğıcını. Bütün müsəlmanlar pərən-pərən düşdülər. Lakin Allah subhanət Allah yenidən müsəlmanların izzətini olan özlərinə qaytardı. Allah Rəsulu ona Allahın salavatı və salamı olsun və ətrafında bir neçə sahabə sabit qaldı və digərlərini çağırdı və səhabələr toplaşdılar və sonra qalib də gəldilər. Deməli, bircə müxalifət qəlbinə gəlmək ki, bizim sayımız çoxdur, çoxluqla övünmək. Və hər bir şeydə belədir. Bütün tarixə baxsan, bundan rastlaşarsan. Bütün tarixdə eynisinə rastlaşarsan. Haşan sünnə tətbiq olunur lazımınca, qələbə var. haçan ki, sünnəyə müxaliflik var, mütləq məğlubiyyət var, mütləq rəzillik var, mütləq alçalma var. Çünki sünnədə müxalif olan hər bir şeyi şeytan başına durub gözəlləşdirir. Çünki İslam tamdır, kamildir. İslamda bidətə yer yoxdur. İslamda harama, günaha yer yoxdur. İslam kamildir. Əl-yevmə əkmələt ləkum Dinəkum və ətməmtu aleykum ni'məti. Bugün sizin dininizi kamil etdim. Sizə olan neymətimi tamamladım, deyir Allah subhanət hala Məidə surəsinin əvvəlində. Və sizə din olaraq İslamı seçdim. Yəni, İslam neyməti kamildir, bütövdür. Orada bidətə yer yoxdur. O sferdə boşluq yoxdur. Tam doludur. Allah-u Teala şəriəti kamil olaraq öz elçisinə Rəsuluna öyrətdi. Allah salvatı salamı olsun. Və o da insanlara təbliğ etdi kamil şəkildə. Və sahabələr də ondan onu öyrəndilər, götürdülər və insanlara çatdırdılar. Ona görə biz deyirik ki, səhabə fəhmi. Ona görə səhabə anlayışı önəmlidir. Yoxsa hər kəs sünnə iddia eləyir. Hər kəs Quran sünnəni <coughs> iddia eləyir. Yəni, Quran sünnəyə getdiyini söyləyir. <coughs> Yaxşı, necə tapaq? Hansı cür tapaq? Bu bir tərəzidir, bir etalon var bizdə. Səhabə fəhmi bir tərəzidir. Biz hər bir sözü, hər bir əməli o tərəziyə qoyub ölçərik. <coughs> Əgər hansı ona uyğun gəlirsə, bilir ki, bu doğrudur. Hansı ki, ona zid gələrsə, deməli, doğru deyil. Deyə bilərsin, necə bəyəm, Quran sünnədən tərəziyə düz gəlməyən var bəyəm? Belə sual verə bilərsiniz. Hə, belə bir şey mümkündür. Quran sünnədən uyğun gəlməyən bir şey var. Biz deyir ki, doğrusunu götürərək səhifini götürmərik. Yox. Söhbət Quran sünnənin şərhindən gedir. Quran sünnəni necə anlamaqdan gedir. Quran sünnənin anlayışını, yəni insanların dedik ki, o sözləri, o bidətləri və yaxud da o haqqı tərəcə qoyuruq. Hansı Quran sünnə sahabə fəhminə uyğun gəlirsə, haqq odur. Aydındır. Çünki hər kəs Quran sünnə deyir. Hətta ən axırıncısı, hansı ki, bəlkə onun İslamda payı yoxdur, deyir ki, Quran sünnə tətbiqatı mənim yolumdadır, mənim şeyximdə, mənim müştəhidimdə və s. Və bu günləri sahədə bu, bu kimi şeylər daha çoxdur. Yəni, hər gün öncəki gündən daha çox yeniliklərlə, daha çox bidətlərlə üzə gəlir. Hər gün bidətlər artır hər gün təzə şübhələrlə gəlir. Biz niyə? Çünki iblis iblis vəd verib ki, insanları azdırmağı. Və iblisin ordusu var. Cinlərdən, şeytanlardan olan və insanlardan, şeytanlardan olan. Şeytani insanlar var. Həmçinin onun cinlərdən olan ordusu var ki, <coughs> gecə-gündüz müsəlmanları azdırmaq üçün çalışır. Gecə-gündüz səy göstərir. Və bunu Allaha vəd verib. E, iblis Allaha vəd verib ki, mən sənin bəndələri yoluna azdıracam yalnız ixlaslı bəndələrdən başqa. Ona görə hər gün təzə bidətlər ortaya çıxır ki, iblis dayanmayıb. İblis, necə alta buyurur, o sizi görmədiyiz yerdən görür. Yəni sən görmürsən, hiss eləmirsən, amma səni görür, eşidir və bilir ki, sənin zəif damarın hansıdır və səni nə ilə azdırmaq mümkündür. Və gecə gündüz çalışır ki, sənə təzə məsələlər gətsin ki, bu məsələ ilə azmadın o bir məsələ ilə. O ilə mümkün deyil, başqa birisi ilə. Ta ki, səni yolundan azdıra bilsin. Səni yolundan döndərə bilsin. Ona görə Rəsul, bu məsələ çox ciddi məsələdir. Bidət mövzusu. Biz ona görə bu dəqiqə şirkdən, küfrdən danışmırıq ki, əlhamdülillah ki, əksərimiz onu bilirik. Əslində onda ehtiyac yoxdur. Şirki, küfrü tanımaq lazımdır. Çünki onun əks əksi tövhiddir. Çünki şirki, küfrü öyrənib ondan çəkinmək tövhid deməkdir. Tövhidi öyrənib tətbiq eləmək deməkdir. Lakin ona görə bugün bidətdən danışırıq ki, bidətlə hətta gəlib tövhid əhlini belə aldadırlar. Hətta tövhid əhlini belə bidətlərlə gəlib azdırırlar. Bidəti gözəlləşdirməklə, onu haqq göstərməklə. Və iblisin məqsədi əslində sonunda o bidətlərlə aparıb şirkə küfrə çıxartmaqdır. Və elə bilirsiniz, iblis hansısa bidəti gətirdi, ondan sakitmi durur? Ona əl mi çəkir insandan? İblisin sonuç məqsədi insanı cəhənnəmə aparmaqdır. Və bidət elə bir xəstəlikdir ki, alimlər onun barəsində buyururlar ki, bidətçiyə tövbə yoxdur. Yəni, bidətçi tövbə müvəffəq ola bilmir. Biz niyə? Gözəl görür. Gözəl görür, sonra? Dindən görür. Onu dindən görür. Sən. Çünki etdiyini elə bilir ki, haqq odur. Ona görə. Baxın, günah eləyən insanla bidət eləyən insan arasındakı fərqə baxın. Günah eləyən insan hətta ən böyük günahlardan olsa belə sonra peşman olur. Hətta günahı edə də bir çoxlar peşman olur. Günahın içində ola-ola. İradəsinə sahib olmadığını söyləyir. Bəzən görürsən, kimsə vurur, söyür, qışqırır, bağırır, ya içir, ya nəsə, oğlu zina edir, amma başa salanda peşmançılığını söylüyor. Səhv elədiyini söylüyor. Hətta təkər bir eləsə yenə. Yəni, asilik olduğunu bilir. Bilir ki, etdiyi Allaha qarşı asilik də haramdır. Amma bidət eləyən insan, hansı günahı, etdiyi əməlin fəsadı bu böyük günahlardan daha böyükdür. Hansı ki, etdiyi əməllərin içində şirklər var, küfürlər var. etdiyini dindən görür. Elə bilir ki, Allaha yaxınlaşır. Günah eləyən insan özü eləsi də başqalarına onun haram olduğunu, pis olduğunu söyləyir. Adətən. Qəlbində Allah qorxusu olan. Amma bidət eləyən insan ətrafındakılar da o bidətə çağırır. Əksinə, haqqı, sünnəni gecə gündüz pisləyir, baltalayır, ona görə ki, onu haqqdan uzaq görür. Öz bidətini haqq gördüyünə görə. Və həmin bidətin yayılmasına vaxtını sərf eləyir, gücünü sərf eləyir, var dövlətini sərf eləyir. Ona görə bidətçiyə tövbə yoxdur. Yəni, adətən bidətçi tövbəyə müvəffəq olmur. Bir dəfə səhabələrin birindən soruşulduqda ki, nəyə görə iblis Nəyə görə şeytan yəhudilərə, xristiyanlara ibadətlərində vəsvəsə eləmir? Cavabında buyurdu ki, Səhəbimizə İbn Abbas radiyallahu anhu ona görə ki, şeytanın qəflətdə olan qəlbə, yəni kör olan bir qəlbə ehtiyacı yoxdur. Onsuz ki, onun qəlbi qəflətdədir. Onun ki, onun qəlbi küfürdədir, haqdan uzaqdadır. Şeytana ehtiyacı var, getsin, oyuna məşğul olsun, vaxt itirsin. Yəni, bilin ki, iblis ordusu ilə bütünlükdə hücum çəkdiyi ancaq <clears throat> kimlərdir? İman əhlidir, təqva əhlidir. Yəni, bil ki, sən davamlı olaraq gecə-gündüz kiminsə hücumunun qarşındasan. Yəni, sən gecə-gündüz müdafiədə olmalısan, qorumalısan, imanını, təqvavı qorumalısan, əqidəvi qorumalısan. Onu qorumaq üçün də davamlı olaraq elm almalısan, elm əhlindən bərabər olmalısan. Yoxsa bütün hamısı sənin əleyhvədir, hər tərəfdən. Düşmən bir tərəfdən gəlmir ki, bir tərəfə çevriləsən. Bir məsələ deyil ki. Hər tərəfdən düşmənlər, çünki o gecə-gündüz görür sən zəif tərəfin hansı tərəfdir, o şübhələri gətirir sənə. Məsələn, sənə rafizlərin fitnəsini gətirməyin heç ehtiyacı yoxdur. Ya xristiyanlıq dəvətə gəlsə də deyir, <coughs> boş ver. Sənə də elə bir fitnə ilə gəlir ki, elə bir vəsvəsə ilə gəlir ki, sən o sahədə <coughs> zəifsən. Sən o sahədə ayağın sürüşmək ehtimalı var. Aydındır. Ona görə necə ki, sənin düşmənlərin gecə-gündüz səni azdırmağa çalışır, səni məhv eləməyə çalışır, imanını zəiflətməyə, dindən çıxartmağa çalışır, o kimi də sən gecə gündüz onun əksinə o ilə müharibəyə hazır olmalısan. Nəfsinlə cihad eləməyə hazır olmalısan. Daha doğrusu cihad eləməlisən. Gecə gündüz sənə əksinə imanını yüksəltməyə çalışmalısan. Sünnənin tətbiqatı ilə, salih əməllərinlə, gözəl niyyətinlə, gözəl əxlaqınla, tərbiyənlə Və dediyimiz bu şeylər, yəni bu bidətlər o kəslərdə baş verir ki, onların yəni niyyətində problem var. Çünki iblis ixlasları azdıra bilmir. Ya da başqa qəlb xəstəlikləri var onda. Həmin xəstəliklərdən dolayı sabah yolunu aza bilir insan. Ona görə Ömər Rədahun bu kəlməsinə diqqət eləyin yəqin ki, hər kəsdə əzbər bildiyi kəlmədir. Buyurur ki, biz elə bir qövmük ki, Allah bizi İslamla izzətləndirib. Doğrudan İslam izzətdir. İzzət Allahın, onun rəsulunun və möminlərindir. Həm bu dünyada, həm ahirətdə. Buyurur ki, biz elə bir qövmük ki, Allah bizi İslamla izzətləndirib. Əgər biz izzəti İslamdan başqa bir şeydən axtarsaq, Allah bizi rəzil edər. Deyir ki, İslam kamildir, Allah'a tamamlayıb. Deməli, bidət İslamdan başqa bir şeydir. Haramlar, günahlar İslamdan başqa bir şeydir. Kim əgər Kim əgər bundan başqa yerdən izzəti axtararsa, Allah onu zəlil edər, rəzil edər. Sünnədən yapışan rəzillik var sünnədən yapışan insana. Biraz öncə qeyd etdiyimiz hədisdə ki, ümmətimdən bir tayfa əski olmaz. Haqq üzərində zahir olan bir tayfa, hədisin davamında Peyyəməsən buyurur ki, Lə yədurruhum mən xəzələhum. Onları rəzil etmək istəyənlər belə onlara təsir edə bilməzlər. <coughs> Deməli, sünnədən yapışan ucalır, rəzillik yoxdur, təsir edə bilməz. Haqq üzərində cəmaat olan mütləq qalib gəlir. Allahın dindən yapışan qalib gəlir. Və əksinə, bundan başqa hansı yolu seçsən, həm dünyada rəzillik var, həm ahirətdə. Və ahirətdəki daha şiddətlidir. Allah qorusun. Ona görə Diqqətlə Ömər dahı o bir kəlməsinə buyurur ki, Həsibu ənfusəkum qablə ən tuhəsəbu. Öz nəfsinizi haqq hesaba çəkin. Haqq hesab olunmazdan öncə, yəni sənə ölüm çatmazdan öncə, qiyamətdən öncə. Yəni sən haqq hesab olunacaqsan. Bu gün özü haqq hesabı çək. Bax ki, sən kimsən, nəçsən, nə iş görürsən? Çalış ki, özünlə məşğul ol. Əgər doğrudan da özü haqq hesab edəsən, özünə çox vaxt ayırarsan. Bax ki, mən bugün Allah üçün nə iş görmüşəm? Və hər gün bax, buna bir dəfə yox. Hər gün bax ki, mən Allah üçün nə iş görmüşəm? Mən nə edirəm? Və hər gün yaxşıları artır, pisləri azalt. Və yaxud da onlardan çəkin. Hər gün, hər gün, hər gün və beləcə insan kamilliyə yetişir imanda kamilliyə, əxlaqda tərbiyədə kamilliyə. Özünlə məşğul ol, öz nəfsinlə məşğul ol. Çünki dedik ki, Allah Taala buyurur Yusuf surəsində, həqiqətən nəfs insana pis şeylərə əmr edir. Nəfs pislərə əmr edirsən, başlı başına buraxsan pis edər. Və əgər pisləri etsən, get-gedə qəlbin möhürlənər, qaralar. Və sabah batili haqdan, haqqı batildən seçə bilməzsən. Və belə də olub, kimlər bidət gözəl görsənir. Açıq, aydın, apa açıq ayələri deyirsən, insan başa düşmür. Bəlkə sənə gülməli gəlir. Qəribə gəlir ki, necə ola bilər ki, açıq, aydın ayəni deyirəm, amma başa düşmür. Hədsi deyirəm, amma başa düşmür. Hamısı öncədən vaxtında öz nəfsindən lazımla məşğul olmaqdandır. Deməli, bu gün öz nəfsinlə maraqlan. Başqalarının eyiblərini araşdırmağa vaxt sərf etməkdənsə, öz eyibləri araşdır. Öz eyiblərini düzəltməyə çalış. Bəyəm kimdir ki, eybi olmayan və yaxud da eybi az olan? Kimsə var belə? Əgər kimsə özünü haqq hesab etsə görər ki, nəinki kiçik günahlar, böyük günahları da var. Nəinki böyük günahları, bəlkə də müəyyən növ küfrü və yaxud da şirki əməlləri də var. Kiçik növündən olsa belə. Çünki Peyğəmbər səhəm səhabələrə xitab edir ki, mən sizin üçün gizli şirkdən qorxuram. Başqa rəayətlərdə kiçik şirkdən qorxuram. Yəni, riyadan. Görün, biz hansı gündəyik onda. Həzrə Peyğəmbər səhəm buyurur ki, Dünyanın fitnəsindən qorxun və qadınların fitnəsindən qorxun. Həqiqətən Bəni İsraildə ən birinci baş vermiş fitnə qadın fitnəsi idi. Baxın, biz dünyaya nisbətdə biz harlayıq. Bu səhabələrə deyir, Peyyəməsələm, qorxun. Mən sizin üçün deyir, dünya fitnəsindən qorxuram. Öz nəfsinlə məşğul ol. Bax ki, nə qədər dünyadan yapışmısan, yoxsa nə qədər dindən yapışmısan. Bax ki, Allahın haqlarını nə qədər ödəyirsən. Bax ki, Allahın buyruqlarını nə qədər yerinə yetirirsən. Və Allahın buyruqları çoxdur. Yalnız namazdan ibarət deyil. Hə, namaz, oruc, zəkat, həc. Əgər bacarırsansa, həmçinin <clears throat> digər ibadətlər var, Allahın digər əmrləri var. Öz nəfsinin haqqını vermək, elm almaqla, onu tətbiq etməklə, ailənin haqqını vermək, qadınların, uşaqların vacib haqları, onlara haqqı tövsiyə eləmək, haqqı öyrətmək. Əgər buna baxsa bircə insan ki, mən özümü və ailəmi necə idarə edirəm, inanırsınız, vaxtı olmaz ki, başqa işə vaxt sərf eləsin. Başqa işə vaxt sərf eləmək vaxt olmaz. Başqa dini mövzuda danışmaq vaxt olmaz. Oturub onu bunu, onun bunun nöqsanlarını müzakirə etməyə vaxt qalmaz. Bircə insan özünü və ailəsini düşünsə, hansı ki, düşünmək sənə vacibdir. Alta buyurur ki, Yə yuhəllədini əmənu qu əmsəkum və əhlikumu nərə. Ey iman gətirənlər, özünüz və ailənizi cəhənnəm odundan qoruyun. Bir insan düşünsə ki, öz ailəsinin durumunu, özünü və ailəsinin durumunu ona kifayət ki, onunla məşğul olsun. Bəlkə belə deyil. Kim ki, bu həddi çatıb artıq özü ilə ailəsinə bərabər? Amma bizim vaxt sərf etdiyimiz şeylərə baxsaq, sanki cənnət kartı əlimizdədir. Hansı ki, əlində cənnət kartı olan insanlar, yəni cənnətlə müjdələnməklər, qorxurdular yenə. <coughs> Abbaqır radiyallahu anhu cənnətlə müjdələndiyi halda deyir ki, kaş ki bir ot olaydım, heyvanlar məni yərdi, amma Allah qarşısında sorumlu olmayaydım. Əbu Bakır Peyğəmbər səsindən sonra ən təqvalı insan. Belə bir kəsinə gəlməyib, gələ bilməz. <clears throat> Bu, İslam şəriyyətində Peyğəmbər səsindən sonra belə bir insan nə gəlməyib, nə gələ bilməz. Bütün ümmət onun təqvasına şəhadət verir Peyğəmbər səsindən şəhadəti ilə. Deyir, kaş ki, məsuliyyətin qorxusuna baxın. Allah qarşı durmağın qorxusuna baxın insanın. Ömər radiyallahu anhu hansı ki, haqqında Peyyəməsim deyir ki, Fəruqdur, haqqı batildən ayrandır. Ömər adamı bir yolla gedir, şeytan başqa yolla gedir. Cənnətlə müjdələmişlərdəndir. Gəlib soruşur ki, Hüzeyfə radiyallahu münafiqlərin adını mənə söylə. Və təbii ki, söyləmir. Peyyəməsimin əmanəti idi. Peyyəməsimin sirrini qoruyurdu Hüzeyfə radiyallahu anhu. Və e sonra soruşur ki, Ömər Rədənhu, yaxşı, heç olmasa mənə deyə görün, mənim adım orada varmı? Deyir, yox və səndən sonra heç kəsə deməyəcək. Ya heç kəsə bu qapını açmasın, heç kəsə soruşmasın. Ömər radiyallahu anhu Ömər idi. Ömər idi hansı ki, Peyğəmbəsəm Allah-u Teala'dan dua edib istəmiş ki, Allahım İslamı iki Ömərdən birini əlinə izzətləndir, Ömer ve Abu Cehil'in Abu Cehil'in de adı Amr'dı. Ve Allah subhanahu Ömer radıyallahu hidayet verdi. Ve onun İslam'ı onun eliyle izzetlendirdi. Ömer ki birçok aileler onun fikriyle nazil olmuştu. Özü için nifaktan korkurdu. Korkurdu münafiklikten. Osman radıyallahu anhu yanında qəbir haqqında danışanda oturub ağlayırdı. Soruşurlar ki, sənin yanında qiyamətdən danışıldı, ağlamadın. Qəbir həyatından danışıldı, ağladın. Deyir, kimə ki, orada yaxşı olar, ondan sonrası da yaxşı olar. Yəni, qəbir insanın ilk mənzilidir öləndən sonra. Əli radiyallahu buyurur ki, Əgər göydən bir səs gəlsə ki, hər kəs cənnət əhlidir, bircə insandan başqa elə bilərəm ki, o mənə. Bu, İslamla ən üstün dörd insanın halıdır. Və o digər səhabələrdən bu kimi rəvayətlər çoxdur. O insanlar öz nəfsləri üçün necə qorxurdu. Bax, görsən hansı yerdəsən. Bax, görsən hansı dərədəsən. Bir öz nəfsini qoy qabağa, bir fikirləş. Özünlə məşğul ol, özünə vaxt ayır. Bəyəm, özün, özün üçün sevimli deyilsən, baxsaq, əslində sevimlisən, özünü çox sevirsən. Hətta bəzi insanlar cahilliklərindən özünü Allah və Rəsulundan çox sevirlər. Hansı ki, hər, hərçən ki, Allah və Rəsulu daha sevimli olmalıdır. Və həmçinin təbinlərdən rəvayət olunur ki, təbinlərdə biri deyir ki, mən 30-dan çox səhabə ilə rastlaşdım və hər biri də öz nəfsi üçün nifaqdan qorxurdu. Hər biri də öz nəfsi üçün nifaqdan qorxurdu. İbn Həcər rəhməhullah bu kəlmədən sonra deyir ki, onun gördüyü səhabələr Abdullah İbni Ömər, Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Zübeyir, Ayşə radiyallahu Ali radiyallahu anhu, Hüzeyfə və qeyri ən böyük səhabələr idi. Siz fikir verin ki, əgər bu cür insanlar özləri üçün nifaqdan qorxurdsa, öz nəfsləri üçün qorxurdsa və deyir ki, İbn Əcər e, rəhməhullah, Təbinin bu sözü sanki o deməkdir ki, səhabələr ittifak eləmişdilər ki, həmisi, hər biri bu məsələdə qorxurdular. Öz nəfsləri üçün qorxurdular. İndi özü bir tərəziyə qoy. Hələ o dönəmdə deyirdilər ki, hələ o dönəmdə əgər sizlərdən biri səhabələri görsəydilər, onların ibadətlərin çoxluğundan, zikirlərin çoxluğundan onları dəli adlandırar və onlardan biri sizi görsəydi, sizi İslamdan çıxmış sayardılar. Doğrudan da özünü belə sevirsənsə, və heç kəs deməsin ki, sevmirəm. Həqiqətən hər kəs çox sevir. Hər kəs öz nəfsini çox sevir və hər şeyin ən yaxşı birinci özü üçün istəyir. Çünki hədisdə Peyyəməsən buyurur ki, qiyamət günü insanlar lüt, yəni paltarsız olacaq. Ayşə ana soruşur ki, ya Rasulullah, bəyəm insanlar bir-birinin övrətini görməyəcəkmi? Deyir ki, ey Ayşə, o gün insanların fikri, zikri, yəni təmiz başqa şey, Allah qarşısında durmaq qorxusu, sorusuna cavab vermək qorxusu ilə insanların başqasına övrətə baxmağa halı, vaxtı, imkanı olmayasıdır. Deməli, hər kəs özünü düşünür. Alta buyurur ki, o gün hər kəs öz qardaşından, atasından, anasından, yoldaşından, övladından qaçacaq. Hər kəs deyəcək ki, mənim özümə kifayət edən qədər dərdim, yüküm var. Deməli, hər kəs özünü daha çox istəyir. Bəs əgər o qədər özü çox sevirsənsə, hansı ki, ən yaxınlarıma belə çevirib baxmayacağın gün gələcək. O qədər özü çox sevirsənsə, niyə öz nəfsini vaxt ayırmırsan? Lazımınca vaxt ayırmırsan, onu tərbiyələndirmirsən, onu öyrətmirsən, onu salih əməllərə sövq eləmirsən, onu bidətlərdən, haramlardan çəkindirmirsən. Əksinə baxsaq, onun bunun qiybətini eləyənlər nə qədər çoxdur. Amma hədisdə Peyyəməsən buyurur ki, insanın gözəl əxlaqındandır ki, özünə aid olmayan işlərə qarışmasın. Hə, qeybət edənlər özünə aid olmayan işlərə qarışırlar. Onun bunun sözünü gəzdirmək, ara vurmaq. Ya insanların çoxu boş-boş şeylərə, ya haramlara vaxt sərf edirlər boş-boş məclislər, faydasız. Hansı ki, o məclislər haqqında Peyyəməsən buyurur ki, Allahın adı zikr olmayan məclis nəyə bənziyir? Ölmüş uzun qulağın cifəsinə, yəni iylənmiş leşinə bənziyir. Amma baxsam ki, toplanılır, çayxana məclisləri, filanlar, filanlar, zikirdən filandan söhbət getmir. Ya bax, halva ki, saatların, əgər toplasan hamısını üst-üstə günlərin, ayların, illərin necə televizor qabağında, ya internetdə faydası şəkildə keçir. Ya başqalarına boş-boş söhbət eləməkdə, ya oyun oyuncaqda keçir. Niyə öz nəfsi fikirləşmirsən ki? Niyə bu qədər çox sevdiyin nəfsinlə maraqlanmırsan? Niyə onun üçün xeyir istəmirsən ki? Ona görə ki, sən bu neyməti lazımınca qədrini bilmirsən. Onun nə olduğunu lazımız dərk eləmirsən ona görə. Əgər iki iş olsa, birində gecə-gündüz işlə, sonda sənə maaş verməsinlər ya da çox cüzi bir şey versinlər, başqa birində az işlə, yaxşı maaşla təbii ki, onu seçərsən. Təbii ki, o yaxşını seçir. Heç kəs gedib o bir ağır işi seçməz. Bəlkə belə deyil. Mən sən seçməyə bacarırsan, əgər onu yaxşı tanıyanda, biləndə ki, o nədir, sən seçməyə bacarırsan. Deməli, sən hələ bu hidayət neymətini tanımırsan. Deməli, sən hələ İslamın qədir qiymətini bilmirsən və yaxud da lazımınca bilmirsən. Əgər bilsəydin, cənnəti qoyub cəhənnəmə aparan yollardan yapışmazdın. Sünnəni qoyub bidətlərdən yapışmazdın. Halalları qoyub haramlardan yapışmazdın. İtayətləri qoyub asiliklərdən yapışmazdın. Və bilirsən ki, asilikdir. Və təkrar-təkrar edirsən. Təkrar-təkrar, bəs özü yazın gəlmir. Və fikirləşmirsənmi ki, ömrümün axına qədər bu ağır yükdə işləyib, sonra da ya qət, quruş, ya da heç nə olacaq sənin mükafatın? Deməli, dərk elədiyi işlərdə yaxşı pis seçməyə bacarırsan, deməli, İslam neymətini dərk eləmək lazımdır. Onun həqiqi neymət olduğunu və bundan üstün neymət olmadığını dərk eləmək lazımdır. Və bil ki, bidətlər, haramlar insanı addım və addım cəhənnəmə sürüklüyür sənin əbədi xoşbəxtçiliyi əlindən alıb ədəb, əbədi bədbəxtçiliyə çevirir. Atdım və atdım. Və xüsusən də günümüzün mövzularından təbii ki, dedik ki, əgər bir xristiyan ya bir yahudi ya da açıq, aydın, hər kəsə bəlli zəvatlı olan birisi gəlib sizi dəvət eləsə, boş verərsən. Amma bugünkü gün o sapı içimizdən olan bəzi baltalar da var ki, İslamı, sünnəni baltalayır, yıxmağa çalışır, bizi parçalamağa çalışır, amma sapı özümüzdən olduğuna görə biz onu tanıya bilmirik. Özümüzün içindən çıxdığına görə, özümüzə oxşadığına görə, çünki cibdən bizə baxanda bizə oxşuyur sözündən bizə oxşuyur, sifətindən bizə oxşuyur, hərəkətindən bizə oxşuyur. Namaza çiyin-çiyinə durur bəzən. İçimizdən olduğuna görə tanıya bilmirik. Hansı ki, o səni bidətlərə sürükləyir. Hansı ki, o səni haramlara sürükləyir. Və o insanları, deyir ki, baxsan, ya nəzərdən keçirsən tanıdığın bir neçə illəri, görərsən ki, özü bir şey deyil. Özü bir şey deyil. Heç məqsədi İslam da olmayıb. Sadəcə məqsədi parçalamaqdır. Və belə insanlar vardır. Abdullah bin Səbə İslama girmişdi müsəlmanları parçalamaq üçün. İlk İslami firqələr yaradan Abdullah bin Səbə İslama girmişdi, zahirdən baxanda İslamda görkürdü və belələri daha rahat parçalayır. Ona görə deyir ki, sapı özümüzdən olan, özümüzə oxşayanlar. Girmişdi, amma məqsədi İslamı parçalamaqdır və belələri var, çoxdur aramızda. Həmçinin digərləri görərsən ki, bəlkə ixlaslı qardaşlardır, amma sadəlövlüyündən, elimsizliyindən qoşulur onlara. Onların fikirlərini daşıyır, onların fikirlərini insanlara yayır. Amma hansı ki, bilsəydi ki, etdiyi əməl özünü və insanları cənnətdən uzaqlaşdırır, ondan çəkinərdi. Və beləsilərdən də o kimi insanlar istifadə eləyib belə sadəlöv, elmsiz müsəlmanlardan da elə kimlər istifadə eləyir. Baxsaz, dünyanın çox yerində müsəlmanların başına gətirənlər və yaxud da müsəlmanların etdiyi İslama zid əməllər bir çoxları müsəlmanların əlindən gəlir, amma elətdirən kimdir? Elətdirən başqasıdır. Elətdirən başqasıdır. Eləyən bizimkidir, müsəlmandır. Ona o yol şeytan onu gözəl göstərib. Onun üçün gözəlləşdirib. Görürsən, vurur, partladır, dağıdır. Hətta müsəlmanları hansı ki, Peyyəməsən buyurur ki, bütün dünyanın məhv olmağı bir müsəlmanın ölümündən daha yüngüldür Allah təala üçün. Yəni bir müsəlmanın ölümü daha şiddətlidir, daha ağır məsələdir bütün dünyanın məhv olmağından, yer, göy və içində olanların hamısına bir müsəlmanın ölümü, bir müsəlmanın qan axmalı. Amma müsəlmanların əliylə bunu eləyirlər. Və hə, onlar da müsəlmandırlar. Biz onları təkvir eləmirik. Onlar da müsəlmandırlar. Lakin şeytan onlara bunu gözəl göstərir. Ya görürsən kimsə güya din yayır. 2 il, 5 gün, 1 il, bəlkə də 1 ay, 2 ay Bəlkə də oxuyub, bəlkə də heç oxumayıb, harasa gedib gəlir. Və yaxud heç getməyib də. Amma gözəlcə sünnəni baltıqlamağı bacarır. Özünün xəbəri olmadan. Xəbəri yoxdur ki, haqqında danışdığı, pislədiyi Peyyəmbəsəm sünnəsidir. İnsanları çəkindirdiyi Peyyəmbəsəmin sünnəsidir. Və insanları qələbədən, zəfərdən məğlubiyyətə dartır aparır nurdan zülmətə dartır aparır. Sünnədən bidətə dartır aparır. Və belələri çoxdur. Ona görə, qardaşlar, bu din əmanətdir. Bu elm əmanətdir. Və əmanəti qorumaq lazımdır. Möminlərin xislətindən ki, əmanətə vəfalı olsunlar, əmanətə xəyanət eləməsinlər. Allah Subhanahu taala buyurur ki, biz bu əmanəti, yəni bu şəriəti, bu dini yerlərə, göylərə, dağlara ərz etdik. Lakin götürmədilər, bu məsuliyyəti üzərindən götürmədilər. Lakin insan götürdü. O nə qədər cahil, zalim. Cahil, zalim o kəsdir ki, o əmanətin haqqını vermir. O əmanətə xəyanət eləyir. Bəli, Quran, sünnə əmanətdir və əmanətlərin ən böyüyü, ən ucasıdır. Bil ki, sən bu günlərim, hər eşitdiyin sözü, hər internet səhifəsindən oxuduğu götürüb birbaşa qəlbə yazırsansa və ona insanları çağırırsansa, bil ki, sən bu ən əzəmətli əmanətə xəyanət edirsən. Nə başqalarından sonra əmanət gözləyəcəksən ki, özün Allahın şəriətinə qarşı əgər xəyanət edirsənsə. E, və bəzən bunu insanlar özləri xəbəri yoxdur. Yəni, bu xəyanəti xəbəri olmadan eləyir. Və şeytan gözəlləşdirir, elə bil ki, yaxşı bir iş görür. Və xüsusən ona görə deyir ki, bu günümüzdə, bugün çünki fitnələrin yayılması, iblisin üsulları daha da asanlaşıb. Necə ki, elm almaq asanlaşıb, eyni kimi də iblisin üslubları da qat-qat çox asanlaşıb. Hər kəs adi bir telefon cihazı ilə və yaxud da evində stolun başında oturub istədiyi yerdən istədiyi məlumatları götürə bilir, ötürə bilir. Amma dedik ki, İbn Sirin Rəhməhullah buyurduğu kimi o elm dindir. Bax gör dinini kimdən götürürsən. Hər kəsdən din alınmaz. Hər yoldan keçəndən din götürülməz. normalda ağıllı insan heç bir işini hər yoldan keçinə vermir. Bəlkə belə deyil. Hər şeydə, hər işin mütəxəssisini axtarırsan, ən yaxşı bilənini. Bütün dünyəvi işlərdə. Heç kəs yoldan keçinə ya təzə o sənəti başlayan şagirdə iş vermir. Hə? Gərək dinivi ondan daha uca tutasan. Dini də elm əhlindən, bəlli mənbələrdən, bəlli mənbələrdən götürəsən. Qaranlıq çıxan məsələləri mütləq soruşarsan elm əhlindən. Özün bildiyin kimi, ya kiminsə sənə vəsvəsə etdiyi kimi yozmayasan. Çünki səni hidayət yolunda sabit qalmağı istəyənlər az, səni bu yoldan döndərmək istəyənlərin sayı milyonlar yox, milyardlarla daha çox, daha çoxdur. Səni Allah üçün sevənlər az, səni amma nifrət edənlər, səni sevənlərdən qat-qat çoxdur. Milyonlar dəfə çoxdur. Onların bəziləri sənin üzərə güc, qüvvə ilə gəlir. Bəziləri fitnə vəşvəsə ilə gəlir. Sən bunların hamısına hazır olmalısan. Ta ölənə qədər. Ona qardaşlar, birinci nəsiyyətim odur ki, özünüzə vaxt ayıran. Özünüzün islahına vaxt ayıran. O islahı Quran sünnə ilə həyata keçirin. Və sonra həmçinin ailəvizə vaxt ayırın. Yoldaşlarınıza, uşaqlarınıza, ata-anaya xüsusən vaxt ayırın. Qonşularınıza vaxt ayırın. Vaxtınızı Allaha itaətdə keçirməyə çalışın və ölüm haqdır və hər bir dəqiqə çata bilir insana. Hər bir dəqiqə. Və bugün deyirdiniz ki, bir nəfərin dəfni var idi. Hə, belədir. Allah subhanətən yazdığı əcəl çatanda bir an belə gecikmir. Bir an belə gecikmir. Ona görə dinivi düzgün öyrən, dinivi düzgün tətbiq eləməyi öyrən. Mütləq el məhlinə sarıl. Mütləq el məhlinə sarıl. Kim əgər elm əhlinin ardınca danışırsa, həmən ağzından vur. Həmən vur. Haqqa gələr, gələr, yoxsa həmən onu tərk elə. Bil ki, iblisin dostlarındandır. Kim əgər elm əhlinin arxasında danışırsa, eyblərini axtarırsa və eybsiz insan yer üzündə yoxdur. Hətta biz səhabələri belə eybsiz olduğunu etiqad eləmirik. Amma kim onları axtarırsa, Və bu xavaricilərin yolundandır. Bil ki, səni bidətə, bil ki, səni harama çağırır. Və baxın, bizim düşmənlərimiz ən çox haqqında danışdıqları səhabə kimdir? Əbu Hurayrə, Ayşə radiyallahu ənhə. Niyə? Çünki ən çox elm yayın olan idi elmi ümmətə ən çox çatdıran onlar idi. <clears throat> Elm əhlinin arxasına danışmaq, onlara qarşı nifrət, nifrət yaratmaq, onları gözdən salmaq <clears throat> əslində sünnəni gözdən salmaqdır. Sünnədən insanları yayındırmaq, bidətlərə çəkmək deməkdir. Küfrə südükləmək deməkdir. Kim ki elm əhlinin arxasında danışır, onların eyiblərini araşdırmaqla məşğuldur, bil ki, o səni harama bidətə çağırır Ya həmən sözünü kəs, haqqa çağır, gələr, gələr, gəlməz həmən tərk edər. Amma sələfin üslubu nədir? Sələfin yolu nədir? Bəyəm səhabələr günahsızdır. Biz etiqat edirik ki, səhabələrin günahı olmayıb heç vaxtda, ya xətaları olmuyor. Belədir, yoxsa yox? Olub. Olub insan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, kulli bənədəm xətta bütün Adəm övladı xəta edəndir. Hər kəsin xətası var. Amma bizə buyurulub ki, biz o xətaları araşdırmayaq. Bizə əmr olunub ki, Allah Rəsul tərəfindən ona Allah salavat salam olsun. Biz o xətaları ara araşdırmayaq. İmam Əhməd Rəhməllah buyurur ki, alimlərin əti zəhərlidir. Baxın, qeybət ümumən haramdır, olmaz. Və Allah buyurur ki, qeybət barəsində sizlərdən biri ölmüş qardaşının ətini yemək istəyərmi? Bu sizi diksindirmədimi? Və xüsusən də o qardaş, qeybətini yediyin qardaş əgər alimsə, bil ki, o ət də zəhərlidir. Həmən öldürəcək səni, həmən həlak edici, məhv edəcək. Çünki alimlərin haqqında danışanlar Onlar birbaşa dinin haqqında danışırlar. Alimlərin haqqında danışırlar, onların evlərini araşdıranlar, onları insanların gözündən salıb, insanların qəlbində onlara qarşı kin yaratmağa çalışanlar birbaşa sünnəni gözdən salıb sünnəyə qarşı kin yaradırlar. Çünki hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, alimlər peyğəmbərlərin vərəsələridir. Peyğəmbərlər dinar dirhəm, yəni pul, dünya miras qoyub getməyiblər. Onların qoyub getdikləri elmdir, alimlər olan vərəsələridir. Bugün eşlərsən, böyük alimlər haqqında saray alimi desinlər, ya heyz alimi desinlər, ya filan. Bil ki, xəstədir, qəlbi xəstədir. Bil ki, şeytanlar kimi hansı ki, o yolların başında durub gözəlləşdirir, onlardan biridir. Əksinə, biz alimlərimizin qədir-qiymətini bilməliyik. Biz elm əhlinin qədir-qiymətini bilməliyik. Onlara ehtiram eləməyi bacarmalıyıq. Necə ki, İmam Əhməd rəhməhullahın başqa bir gözəl sözü var, buyurur ki, çalış ki, elm al, elm əhli olasan. Və bilin ki, heç vaxt gec deyil. Heç vaxtı Bu yol gec deyil. Çalış ki, elm əhlindən olasan. Ona görə çalış ki, gecə-gündüz onlarla bərabər ol. Onlardan öyrən. Çünki salih insanlarla durub oturmaq, ətirci ilə oturmağa misalına bənziyir. Mütləq ondan faydalanırsan. Hətta bəzi şeyxlərdən Belə deyini eşitmişəm ki, filan kəs filan şeyxin yanında oturub durmaqla özü alim olub. Baxın, Əbu Heyr radiyallahu anh, Peyyambər səhəmə 3 il müləzəm etdi, 3 il. Hicrətin 7-ci ildə İslamı qəbulləmişdi. Amma davamlı alimin yanında olmaq onu hansı səviyyəyə qaldırdı? Və ən çox hədis rəvayətçisidir. Ən çox, mütləq olaraq, ondan çox hədis rəvayəti, yəni ondan çox elm ötürən olmayıb özündən sonraya. Ona görə çalış ki, elm al. Elməklə bərabər ol. Və buyurur ki, İmam Əhməd Rəhməllah sonra, əgər ola bilmirsənsə, onda elməhlini sev. Qəlbində sevgi yarat elməhlinə qarşı. Sevgi yaratmağın da üsulları var. Və sevgini insanın qəlbindən çıxarıb aparan şeylərdən biri də insanların xətalarını araşdırmaqdır. Amma sən xətaları araşdırma, sən onların gözəl əməllərini araşdır. Sən onların elmlərini götür. Xətasız insan yoxdur. Və bil ki, sənin xətan ondan qat-qat çoxdur. Çünki Allah da buyurur ki, Quranda, İnnəmə yaxşallah min ibadihi uləmə. Allahda ən çox alim bəndələri qorxar. Yəni, Allahın haramlarından ən çox alimlər çəkinər. Görsən, hansı vəziyyətdəsən, əgər elm əhlindən xəta axtarırsansa. E, sən, sənin xəta axtarmanın özü xətadır. Və çalış ki, onları sevməyə çal. Onlar üçün dua et səbəblərdən yapış ki, onları sevəsən. Və buyurur ki, sonra, əgər bacarmasan, yəni sevməyi də bacarmasan, heç olmasa, yəni bu ən sonuncu həddir, heç olmasa onları nifrət eləmə. Əgər sənə ki, qəlbə nifrət gəldi və yaxud kimsə sənə qəlbə nifrəti vəsvəs eləyir, elməhli barəsində bil ki, sən artıq bidətin aslasında, sonra bidətin yolundasan sən artıq bidətin yolundasan. Çünki Peyğəmbərlərin vərəsələri alimlərdir, onları nifrət edən insanlar onlardan elm ala bilməz. Onlara qarşı təkəbbür olan insanlar onlardan elm ala bilməz. Təkəbbürlü insan elm öyrənə bilmir. Yəni, sən artıq şeytanın qapısını açmışsan. Sən artıq elmdən uzaqsan. Və kim ki bu yola düşür, fikir verin, aylarla, illərlə bir mövzudan kənara çıxa bilmirlər. Və bəzən şeytan insanı belə aldanır bir məsələdən möhkəm yapışmağı ona tövsiyə edir ki, yerdə qalan əməllərdən cahil qalsın insan. Baxırsan ki, insan bir məsələdən yapışır, məsələn, namaz məsələsindən, ya başqa bir məsələdən gecə, gündüz, namaz, heç namazı özünü soruşsan, cəməli namazdan bilmir, namazın ərkanlarını bilmir. Ya bir Quran oxumaq, ya tövhidi soruşsan, tövhiddən xəbəri yoxdur bəlkə, lazımınca. Amma gecə, gündüz bir dənə söhbət, hara düşür, hansı çayxanda, hansı məclisdə Ancaq filan kəs belə dedi, filan kəs belə dedi, o belə dedi, o kafir görür, bu kafir görmür. Sonra, sonra, sonraki həd nədir? 3 ildən, 5 ildən sonra görürsən ki, nə qədər insan özü yorulur. Özü də bezir görürsən ki, yavaş, yavaş, yavaş, yavaş. Görürsən ki, artıq şeytanın tam yolundadır. Hətta bir çoxları namaz belə tərk edir. Namaz, namaz deyənlərin özləri çoxları namazı, daha doğrusu namaz olaraq tərk edir. Çünki niyyətləri Allah üçün saf deyil. Ona görə bidət mövzusu, qardaşlar, çox mühüm mövzudur. Çox mühüm mövzudur. Tövhiddən və əksi olan şirk küfürdən, tağutdan sonra öyrənilməsi vacib olan ən mühüm məsələdir. Aydındır? Bu qədər Subhanə təbii həmdir. Əşhədü ən lə ilə əsəfəqdir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.